mu makuru yaranze iyi tugaruka ko Eh, nuko twogaruka ku minsi mikuru ibiri jewe no kwita iy'amahasa kuko yabereye umunsi umwe umwe no munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi ubona yuko washitse abanyagihugu bidogera ubuzima buzimbye barimwo bati ibintu byose byarazimbye uhereye ku gikwashu n'ibindi byumvikana eh, uh, yuko hirya no hino abanyagihugu bavuga bati ubuzima ah, ntiburyoshye ntibunezereye nuko rero buca uwo munsi wahariwe abakozi n'akazi uhimbazwa mu ijambo yashikirije abarundi umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye yari yamenyesheje ko ibisata byose by'igihugu bigiye kuja birerekana icyo byakoresheje amafaranga bihabwa imbere y'uko bironswa yandi mafaranga ivyo ngo mu ntumbero yo gutunganya neza amafaranga leta ikoresha ku mwaka eh, nayo rero ku munsi nyezina imuyinga ahahimbarijwe uwo munsi mukuru uwo munsi uwo munsi mpuzamakungu umukuru w'igihugu eh, yashikirije ko ibibazo bijyanye n'imishahara ubuzima buzimvye eh, ukubura amahera y'agaciro n'ibindi bizotorerwa inyishu eh, ngo mu kugwiza umwimbo mu makuru yacu yaranze ino ndwinyene mu gisata cya politike agatorwasa umukuru w'umugambwe CNR yagarutse ku kuntu akazi gatangwa kubwiwe ngo birangwamwo ikumira yabishikirije mu itangazo umugambwe CNR asanzwe arongoye washyize ahabona ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi uwundi munsi rero wabaye eh, ubudasanzwe muri ino ndwi ni umunsi hanyuma rero ni ibintu byinshi twavuze muri Nondwi aya n'ayandi ushobora kugira icyo yashikirije ko utarinze kumbure eh, kuvuga ati aya ntari muyo yatwibukije eh, kuko turazi ko twashibashikirije amakuru ah, atari make harimo ah, aya politike mm, aho augustin harushimana arongo ishyirahamwe sage femme en action uh, atangazwa no kuba hari benshi bize uwo mwuga uh, abagera kuri ku gihumbi n'amajana atanu mu burundi ariko muri abo abagera abarenga gato amajana abiri na mirongo ine bakaba ari bo bonyine eh, bafise ubuzi canke baronse aho bakora eh, bahawe ubuzi mu bitaro bitandukanye byose byo mu Burundi kumva rero yuko eh, ari bake narijya eh, abo banonosoye irondoka rijyanye n'amagara meza bari mu bafasha mu gukingira ubuzima bw'umubyeyi haba mu bihe byo kwibaruka bagakingira kandi n'umwana urumva yuko ari abantu bakora igikorwa kidasanzwe mu makuru nyine yaranze inondwi n'iduga ry'ibiciro byo kwiyunguruza aho hano mu gisagara cya bujumbura eh, ubona yuko haduze igiciro cyo kwiyunguruza cyadugijewe ko amafaranga ijana eh, ni ukuvuga ahahora harihwa amafaranga amajana na mirongo itanu eh, nk'akarorero uvuye mu gisagara hagati ujya mu kamenge cyangwa se mu kinama ukaba ugiye kuzoja urariha amafaranga amajana atanu na mirongo itanu mu gihe mu makaritiye ari ku mpera z'igisagara ubona yuko ibiciro byagiye bitandukana bivanye ku mbure na karitsiye ahiri nk'akaruriro kuva mu gisagara hagati uja ikiriri ni amafaranga amajana atandatu na mirongo itanu no munsi mu gihe kuva mu gisagara hagati uja ahitwa mu mirango rompwe ari amafaranga amajana atandatu uh, ugenda mu carama ugenda ku buterere ni amafaranga amajana indwi uh, byumvikana yuko uh, itike yo kuyunguruza yaduze haba mu gisagara hagati cya bujumbura haba kandi no hagati mu gihugu kugera kuri no munsi uvuye bujumbura ugana igitega uzoriha amafaranga ibihumbi umunani ngayo rero amwe muyaranze amakuru twabashyikirije muri ino gateka celestin atwakuye ari mu kanyosha sinzi ko yoba yahagaze nabi cyangwa kumbura ari ikirere eh, ntibikunze ko twumvikana uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe cyane tuganira nande muherereye twabizimana jacques de gihanga yambubizi yambuye umeze neza Egome Jacques twabashikirije amakuru menshi hano kuri radio isanganiro nayahe yagukoze ko wewe yaravuze ko ntajyanye n'icyubahiro umukuru w'igihugu yavuze yuko ibi bitiro biguma biduga ku bintu mhm. ariko kubera abantu barondera ari bake abantu bakenera cyane amahinguriro ariko kandi mu kugwiza umwimbo harimo n'uburimyi n'ubworozi yego mm. aho iwanyu mukora gute kugira ngo kumbure e, mugwize umwimbu biciye mu burimyi hamwe n'ubworozi Twe turarima mugabo nko kurima dufite intambamyi y'ifumbire ifumbire yego urabona ashobora gutegura umugambi wo kurima hmm. niho umwembe wogwira kuko ifumbire mm. nimba gusaba ingurane muri konferansi kanaka mm. ukaba udite n'ifumbire nyamara nsabye ingurane yo miliyoni mm. ndashobora kuvuga ati mpamajana irindwi atatu nayo muyaharure mu ifumbire kugira ngo ifumbire umwanya wawe wose uyikeneye uyironke ariko jack iyo tuvuze uburimyi bijyana n'ubworozi kandi iyo umuntu yorora arashobora kuronka amase eh, amase avuye mu bworozi uh, bite aho hoho abanyagihugu ubwo ntibakwiye nabo nyene kwijukira ubworozi kugira ngo uh, hambavu y'iyi fumbire kumbure ya fomi iziraboneka ku buke buke ugasanga itabonetse ntibikunda ijya itabonetse ntibikunda ntiwokwimbura mugabo nko mu bintu by'imbumba ruguru dufata ibigori mm. ibiharage imyumbati ayo mase y'ibitungwa arafasha mugabo ino kenshi ntibakunda kubirima bakunda mm. jacques bizimana yatwakuye ari gihanga, nizere ko icyiyumviro cyiwe cyatahuritse ahavuga ati kumbure ati hamwe ati kugwiza umwimbu hariho n'ibindi bikwegana ati nk'amase atabonetse biragoye ko umurimyi ashobora kugwiza umwimbu cyangwa kumbure y'ikirere kibaye nabi ugasanga ntibiriko biroro agasaba ati n’amasa aboneke hanyuma abanyagihugu umwe wese Ego eh, mine nziza Ego me Samuel duga ku ijambo nayahe makuru twabashikirije hano eh, yagukoze ku mutima Eh jeje nagomba gushikiriza Mm ni ibintu bijanye n'ibi biciro bizo biraduga byiyunguruza ry'abantu Aha Nore ko ibi biciro biko biraduga igitoro naco kitariko kirabonekana kai kongera kaduga Mm None abarundi tuzosha tubaho gute Wewe igitoro kiraduga ariko nikiboneka hanyuma eh. kandi n'ibiciro bikaduga na cya eh. gitoro na cya gitoro kitariho kiraboneka eh, urumva ntubone iyo bica eee niyo mva tuzobaho gute mm. ahubwo jyete nubona mhm. ni uko ibintu by'ibitoro mm. byoduga muga bikabonekana mhm. kuko turi turumva mu bihugu byo hanze hose igitoro cyaraduze mugabo hene bavuga yuko kibonekana mugabo gihugu cy'uburundi kiraduga ntikibonekana mm. ko bwawe rero hakogwa iki rero cyo nosaba kubera n'ibiciro byaduze ku isi yose mm. ntibiduge mugabo tubive turabironka mm. kuko nawe nyine bwiye biraduga tutari ko turabironka nawe nyine ntacyo abarundi mbona tuhapfa dushikako byo ah, nanjye ndiko ndiyumvira ah. samwe ah. kibonetse numva atakamaro ko kuduga urumva ukeneye kiduge mugakiboneke eh, wowe ukeneye kiduge muga kiboneke yambu cyane mwiriwe mwiriwe cyane aha ku isanganiro jewe mbona ari saha zibiri n'iminota cumi n'itanu mvuze ntimwiriwe sinzi aho uherereye ngira nari kuvuga mwaramutse ndi mukuru imvuze mwiriwe mvuze mwiriwe ni mukuru aha bisigura kuri mu burundi ikindi nacyo ni ikibuga mhm. ry'ibitoro amazu y'uko usanga yaduze mm. ku mabisi ikizamo mm. icyo ndakigarutse ko kubera bari bakigoye ariko hanini cyane ubona rero yuko bidakunze ko tubandanya tuganira na fanuweri ariko ngo ibintu by'abakozi birukanwa ku buzi hadakurikije amategeko arafise icyo abinegura hamwe kandi n'ibi by'igitoro kiduga ariko ntikiboneke ati nabyo nyine ntibimugwa neza undi munywanyi ku murongo mwiriwe eh ariko ubushikiranganje mu byo bujeje harimo ubudandaje hamwe kandi eh, n'ibyo nyine byo kunguruza byo kwiyunguruza eh, barashize ahabona uko urutonde rukwiye kumera baravuga amatike ukungene agiye kuba ameze ati “Ubuyunguruza ava aha n'aha azotangaya siko biri ngaho mu kirundo ujya mu ibubanza ubu ni bine n'ubu imodoka y'abandi ngira nkavuga ku makuru yiga mu nshinga amateka nyakubahwa w'ikiremba yavuze mm, nyakubahwa w'ikiremba umushinga wahe agatorwasa vuga mm. ko hajya makuru ariko yuko abanywanyi biwe bashobora kuba bakumirwa mu bugenwa na leta mm-hmm. ntibakiriwe imanza basenere ingozi yego yego cyane kuko ibyo bintu bikunze gushika abaseneri n'abasendede bagashwana mm. baba bakwiye kuraba ukuntu babumvikanisha mhm. mugabo ntibahengamire ku ruhande rumwe rwa senere kuko bicaye ubona yuko akarenganye hmm. ucumenga nibo bonyine bakoze amakosa nubwo baba bonyine bakoze amakosa mm yego uti rero ku bwawe ati hoba ubutungane budahengamira ku ruhande ni ukuvuga ah, bukurikiza amategeko bukurikiza amategeko bukumviriza bose mm. kuko biraboneka kenshi yuko abasende deputete mm-hmm. ucumenga babigirira n'icyo kubera bobo batayegayeza mm. ariko ariko tuvuga tumengo babigirira n'icyo wocumengo natwe turabagirije ko hari amakosa bakoze ariko batahaniwe ntituyabagirije mugabo ubutungane buba bukwiye gusesangura neza hanyuma mm. n'abo bantu bakazora bakazabapfunguriza imyaka bagakomeza kubahanura ntibahengamire ku ruhande rw'umugabo hmm. urumva ko nk'ubu abantu cumi na batandatu gusa umenya nibo bafise ikosa hmm. ariko abandi nabo ukumva ko nta kosa bafise none ganduwa babwe nyakubahwa wowe uri kuriyumvira hmm. abasenere boba bari ko barahohoterwa ego cyane nibyo ariko gusa urumva ko niyo bimeze uko nguko mhm. uwo afise imbugita mu kirindi niwo ashobora kuba ayoganda ariko gusa ndazi ko gusa umubyeyi wacu eh, baritse n'ukuri abishoboye hmm. na na fasite ingingo mu by'ukuri badahengamiye cyangwa ubundi butegetsi ntibarenganye eh, nka wewe ku bwawe ubona eh, icyo yovumera kigafasha cyo bicyaye tuganira n'umunywanyi w'isanganiro mm. yitwa ndayizeye juvenal ndiburasa ahantu bita imugano ndayizeye juvenal yego imugano yego umeze neza ngaho imugano asha turashima kabisa eee eh. yego biriwe neza abantu baho basha turashima uduharage turatanguye gutonora eee eh. yego ntitwitora perezida n'amahoro yego me iburaza ndayizeye duga ku ijambo mbo nagomba manza nshime kimwe aha uno munsi nagiye kuri komine iburaza mhm. mbona bariko barubaka ibitaro kweri ku kandi birakomeye ariko ayo ntari mu makuru twashikirije ndaye yego hendaye nagoma ndugere aha aha ku cy'igitoro mm. je nti hamwe turumva yuko ku isoko mpuzamakungu byagutse yego nijya ntambara iriko irabera muri ekrene nayo nyine yubifisemo uruhara kumbure yego mhm. urumva rero ko twatomboye kakaboneka nako gakeyi mm. nibaza yuko bagatanga ku benegihugu bose bagikeneye mhm. kugira ngo ugomba kwiyunguruza nawe yiyunguze byoroshye hanyuma nkaca mpanura n'abamotari dukorana cyangwa umumotari yego barinze barunga igiporoburema barabe bapfungutse akabeyi buke buke mhm. kugira umwenegihugu nawe ntiyitoke neza cyane neza cyane ni ndayizeye juvenal ati ni hadiyo isanganiro uwundi munywanyi ku murongo eh, habaye iki habonye ko ubu ushobora kugura uduseke tw'ama mesaje cyangwa twa internet uciye kuri eko kashi yawe oya reka eh! emwe fyonda akanyenyeri ah. amajana na mirongo ine na kane mhm. akadirisha uhitemo mhm. gatatu mhm. egome arakora mugabo yasizemo hariho indwara zimwe zimwe zipunguka mugabo udashyizemo umwanya w'ikirundi ntaho igenda umuceri ntawuronka hmm. rero ajya amase y'ikizungu atabonetse nta mwimbo uboneka ngo ni uko habonetse ibitungo byumvikana hmm. ko ajya amase akenewe byanka iyo bijya hose eh, arakenewe rwose kuko kandi umuceri twebwe yego eh, murakoze cyane twizere yuko twizere yuko ababikejwe n'abo vyega bavyumvise ko kugira ngo umwimbo uboneke ari ibintu byinshi bisabwa harakenerwa amazi harakenerwa ah, kumbure ifumberi byumvikana eh, bavyumvise twizere ko bagiye kubitorera inyishu hmm. turabona neza yuko ari ab'umugambi umwe hmm. cyane rwose mhm. nabo b'ingozi baciriwe imanza by'ukuri nta kuntu umugumwe ari wo ugira amakosa kubera ko turabiraba n'aho dutuye Mm. barigenza ku bantu kugira bumve icyo bovuga mm. ni ukuvuga rero si iby'imbesere turabibona turagerageza kubishyikiriza ababijejwe mugabo ntacyo badufasha cyane none gajya iyo umuntu akwigenje ko nawe uca umwigenza ko oya mm. agatomboro tubakora nawe we ubona ukavuga ati yaba tutabihanganira biba ari bintu muba mwumva none ubu kugira ngo kumbure mwirinde ako gasomborotso mu gihe mukora iki mucya mwigenza gute numva ko twitura ababijejwe mugabo baragerageza gusukamwo mabisi mugabo ntibabikurikire ariko ku ruhara rwanyu hataraza ababijejwe twe tugerageza kwihorera none numva ko tuguma tubarira ababijejwe ari zone gutyo naho ko umutumba we nta jambo ubwira muga birumvikana yuko ba bandi batuwihoreye aho ngabike birumvikana yuko iyo mwihoreye kumbure e, imishamirano itaheza ngo ibe baragire mena kugira batumarire mu gasho mwiriwe amahoro namwe hakwira radiyo isanganiro mwiriwe amahoro ni ukuri turadundega aho kabisa muganira na toyi nimeriye yusufu komine musongati ntara ya ku mutumba wa rusunu musongati yego cyane none gatoyi mu makuru menshi twabashikirije hano ku isanganiro ni yagukoze ku mutima amakuru yankoze ku mutima cyane cyane ni aya y'iduzwa ry'igitoro iduzwa ry'igitoro niko kabisa eh, ariko muri muri ino ndwi cyane cyane haduze eh, ibiciro byo kwiyungurutsa sawa kabisa mhm. ego eh, ibyo biciro kuba byaraduze ni sawa mm. mugabo dufate leta idufashe igiciro kiduge hanyuma igitoro kiboneke tubandanye twiyunguruza mm. Eh, ni wo muti waba mwiza ni ukuvuga ibiciro kuduga si bibi ariko bidugira akarukuri biduze igitoro kiboneke neza cyane hmm. ikindi ntacyo mugabo jewe nanjye ku bwanjye sindabibona uko ewe yego kumbabazi duga ku ijambo bigirima nagomba kuvuga mm bito bijanye navyo y'abanyamigambwe numva hiyingora mhm mm nukuri biko ndaraba nk'abantu bato bato mhm dukwiye kuraba ibyo by'imigambwe tukabigira bito tukabikora kudaturajyana kuko ubundi bwobwo ntawe twotera tuzoshirana kuko turi mu gihugu kimwe kuko uri muntu muto muto na cenzi wanga ike umenga buri kuri henda kwe bigi urumva ku bwawe yego ku bwawe kugira ngo abantu bigengesere bokora gute neza neza ni ukuvuga barengere barengere inyungu z'umwumwe azirengere hanyuma basenyere ku mugozi umwe bobigenza gute neza neza ingene bobigenza mm. nuko iyo utize ushobora kugira naho na politiki atawushika mm. nuko twe twoja mu bikorwa by'iterambere hanyuma ibyo nabyo tukabirengera tukabimenya tugiye mu matora mm. ego eh, naribo nibwo bw'imigambwe ko tubayijamwo ariko mugabo ntitwoca tugihana si wo muti umuntu ari mu mugambwe runaka mwokubaha mwokubahana hmm, mugasenyera ku mugozi umwe kandi gutera inkuru ngo nuko ari mu mugambwe runaka urabona hmm. nabo mu madini abapentigoti n'abagaturika baratera inkuru bikagenda neza eh. eh, ariko kumbure ngira ngo ibyo ntibisanishwa ariko icyiyumviro cyanyu bigira imana wo cyatahuritse byumvikana yuko abantu bakwiye kurengera ibibatandukanya bakasenyera ku mugozi umwe bakwiye kurengera kumbura imigambwe barimo hamwe n'izindi nyungu kumbure bakora mu migambwe kugira ngo bose bakoreye hamwe iterambere riboneke ego n'ukuri biragenda neza ego me natwe biragenda neza tuganira nande muganira n'umunywanyi yitwa gateka imurengeka gateka ego me cyane duga ku ijambo gate ego me jyewe icyankoze eh, ko nashimiye mm. ijambo mukuru w'igihugu yavuze ati kugira turonke amahera y'agaciro mm. ngo tujye tugwize umwimbu mm. ego iyo fumbire mbere ntiyobona bishoboka mm. yoha umwahuro abagwiza atunga bakazituronderera naho hazoba muri zambia muri kenya muri kameruni muri osirali mm. ndazi bazozizana abagwiza atunga nabo ndazi ko bataryamiriye ahimirize rero abagwizatunga hamwe n'abo bose basanzwe babijejwe kugira ngo umwe wese kuca ajejwe eh, ibyankenerwa byose biboneke hanyuma umwe mbushobore kugwizwa yego kabisa nayo mahera y'agaciro twota tuyaronka bidatetse gateka ntabwo mutaha cyembona no gushimira reka nagenda gukenguruki sa gera wohagarara neza kugira ngo ndakumve neza uri kuravuga ikibazo cy'ingorane zo kuyunguruza ni ukuvuga kubera ubukene bw'igitoro hmm. gerari sindakumva neza woshobora guhagarara neza mbe mm. burya kuva mu kanyosha gushika muri vire hagati ni amahera igihumbi kandi bapakiye kotebu kotebu siya ah, ni ukuvuga wowe wemeye kuyurira ni nk'uko uba wemeye yuko ugiye kwa muri kotebu cyangwa kwa siyoni uca eh, uriha rero amafaranga angana n'ayo urishe eh, iya kotebusiyo none ga buwana dezire umwe arakosha uno munsi ubundi ugasanga yakosheje ejo bihanganiraniye rero uca usanga bashoboye kuzuzanya n'ubutungane burabe nyine burabe neza bushishiza yuko batashobora kuba barasotoye uko umuntu ashobora gusotora nawe ukaba nyine wihangana bikanga tugushimire ubwo mugeze neza ndamukize na jean marie vianney abe na mayonga barakumva nakubwiye imana arufose n'abamenyesha nkunda cyane murakoze sawa nino abana bawe baguteraniye Eh, ikiganiro nigira icishikirije kuri radiyo isanganiro isaha zibiri n'iminota mirongo itanu n'ine haracasigaye iminota itandatu kugira ngo ikiganiro tukirangitse ubundi munywanyi ku murongo eh, umunywanyi mwiriwe mwiriwe neza muri bande tuganira eh, ndi fisto wa munywanyi wa nyufisito mu batazira muhenda Fisto kayogoro ka butare kayogoro ka butare niho kweri ndashiramo neza na neza amaja yego nagira nunganire aha ariko kandi ngira n'ibindi binyutsa ko uyu mu yavuze eh, ati kujya ab'amadini bubahana hanyuma bagasenyeranira ku mugozi umwe bakagenderanira ati kumbure n'abanyamigambwe bige ijya ngendo nabo bubahane bubahane maze bubake rugume ni ukuvuga eh, basenyere ku mugozi umwe ndakumva ariko rero aha mu ntara ya makamba mm. siko biri mhm. hariho amadini amwe usanga yinubana tukanatangara n'icyo agenda barondera muri ya madini yabo kumbure fisto eh, fiso eh, kumbura uno munsi ntitwogaruka kubi ku bibera ngaho iwanyu eh, ariko nawe nyakubahwa aha niho kirangiriye dushimire rero mwebwe mwaronse imirongo mukatwakura dushimire na mwebwe mwagerageje bikanka ariko kumbure bitabavuye ko natwe bitatuvuye ko muze mubandanye murondera kumbure mu munsi nk'uyu amasaha nkajya nyine igihe cy'isaha zibiri akanya radiyo isangano ntishobora kukabima koko n'akanya reka rero dushimire uwitwa mateka celestin uwitwa bizimana jacques eh, yatwakuye ari gihanga samuel yatwakuye ari mugeni mu kayogoro fanuel wo mukagwema kagwema hayo gerard wo mu kirundo yatwakwe inshuro zibiri miburo w'igitega kondakonda nyororo w'igitega nduwayo mahoro w'ibuhoro ndayizeye Juvenal mugano buraza watwakwe yitwa jean claude kayanza wo mu kayanza nako toyi w'imusigati bigirimana w'inyabikere gateka w'imurengeza Gerard w'ibugendana Desire kanyo wo mu kanyosha hamwe na Fisto wo mu kayogoro ndibaza Fisto ico wasavye ndagishikanye mvuge nti wakoze nawe e, kubi e, ikiri ku mutima reka nshimire nanose ntibibona imana yadufashije mu buhinga bw'ivyuma kubgamwe mwese rero mwari kumwe natwe